maisha yetu yote kwa sababu yeye Allah ndiye ambaye anaweka imani katika nyoyo za watu Allah ndo ambaye habbaba ilaikumul iman وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان jambo la pili insha Allah katika muhadhara wangu nitaelezea sehemu katika adabu almasajid masala yanayofungamana na adabu za misikiti kama walivyotaja wanawachuoni wametaja adabu mbalimbali kuhusiana na misikiti وهذه الآداب مستمدة من الكتاب والسنة si kwamba ni fikra au rai za watu adabu ambazo zimechukuliwa kutoka kwenye Qur'an na Sunna na makusudio ya al-adab ni tukusudia zile al-awamir wan-nawahi ni yale maamrisho ya Allah na makatazo والمستحبات na yale mambo yenye kuona kwamba ni sunna التي تفعل عند دخول المساجد au qabla dhalik yanayofanywa kabla mtu kuingia msikitini anapoingia msikitini au kabla ya hapo hayo ndio tunaokusudia kutaja katika eh, muhadhara wetu huu biidhnillah taala jambo la kwanza Uislamu umefahamisha bali umeamrisha watu kuvaa mavazi na nguo nzuri zilizoelekezwa na sheria ya Uislamu kwa mwanamme au mwanamke wakati anapotaka kwenda msikitini kutekeleza ibada يا أي يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أين آدم شكويني زينتكم ما بامبوين عند كل مسجد kila mahali au kila mahali kila wakati mahali pa ibada yani kila wakati mnataka kufanya ibada kwenda mahali pa ibada vaeni mavazi yenu mazuri kwa sababu Allah ameteremsha amejalia kwa watu mavazi ambayo wanastiri uchi wao upande wa mwanamke kadhalika na mwanamme na ndio maana wanachuoni katika tafsiri wanasema aliposema khudhu zinatakum inda kulli masjid ay usturu auratikum inda salati kulliha funikeni au sitirini uchi wenu wakati wa kuswali swala zote za faradhi swala za sunna kuna mahali katika mwili wako patakiwa lazima pastirike na lau kama hujapafunika sehemu hiyo utaambiwa swala yako ni batila kwa hiyo muislamu kuustiri mwili wake ni zina ni pambo katika ule mwili ameupamba kule kuvaa mavazi ambayo sheria imemtaka avae maana yake ni ameupamba mwili wake ndio maana ikiitwa zina muislamu ili jambo la kwanza anapotaka kutekeleza ibada afahamu mavazi ya kuvaa ambayo yasije yakabatilisha swala yake ikawa ni batila tumetangulia kutaja baadhi ya sehemu katika mihadhara kuhusu mavazi ya kisheria kwa mwanamume kadhalika na mwanamke Kwa mtu akavaa mavazi yameushika mwili wake umetaiti mwili wake kiasi ambacho unachora yale maumbile yake ni haramu au amevaa mavazi kama vile transparent inaonyesha ndani ngozi yake ilivyo rangi yake nyepesi nguo shafafu kadhalika ni haramu na mfano wa mavazi kama hayo masala isbali na mfano mavazi katika mlango wake yanatajwa mambo kama hayo lakini natoa dokezo kwamba ni kitu muhimu muislamu ajue mavazi ambayo anaweza kuvaa kwenda kutekeleza ibada ya swala sawa sawa swala ya faradhi au swala ya sunna kwa hiyo hilo ni jambo la la kwanza kadhalik suala na sunna mtu ku katika adabu hizi ni kabla asiwak jambo ambalo watu wengi pia wamezembea mtu kutanguliza ku, kuusafisha kusafisha kinywa chake kwa kupiga mswaki kwa hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك inda kulli sala lau sikuona tabu kuonea tabu umma wangu na mashaka ningeliwaamrisha wao kupiga msuwaki kila wakati wa swala kila mnapotaka kuswali hiyo ni katika adabu asiwak min adabi sala na si, si, si, si kitu kigumu basi kwa mtu msuwaki maana wabebeka pia si kwamba ni mzigo au kama mtu kupiga mswaki unachukua dakika nyingi kwa hiyo pia mtu afahamu hii katika adabu kabla ya mtu kwenda kuingia katika katika swala ومن تلكم الآداب النهي عن حضور المساجد لمن أكل الثوم أو البصل katazo la kutohudhuria mtu msikitini yule aliyekula kitunguu thaum au albasal kitunguu maji naeleweka ngisema bado akaona harufu ipo kinywani mwake wakati wa pameadhiniwa huu ni uislamu si kwamba mtu kwamba lau akifanya hivyo akaonekana kwamba ah wewe unzidi bwana eh wacha kwenda kusali jamaa uislamu ndio uliomwambia akiona harufu bado iko ya kuudhi basi asiende kusali jamaa hayo ni maelekezo ya uislamu man akala albasal والثوم والكراثة فلا يقربن مسجدنا مكتوب صلى الله عليه وسلم asema hivyo so vitu vyote vyenye kuleta harufu sikwambii sasa mambo mengine kama mambo ya sigara mambo ya nini huko sasa uta uta uta uta uta utaongezea wewe ikiwa ile halali pia inkatazwa kwa sababu ya harufu sijikwambii sasa hiyo ni haramu alafu inaleta harufu mbaya pia na wala mtu asipate hoja kwamba ah, basi mimi nitakuwa msikitini sendi maana mimi sigara uvuta asubuhi mpaka jioni unatakiwa uache si kwamba sasa iwe kazi yako usali jamaa kwa sababu unaona kwamba utaudhi watu waudhi mpaka malaika pia hapo ulipo takusali peke yako kwa hiyo hiyo ni katika adab mtu asihudhurie msikitini mpaka harufu hakisha imekata kama atapiga mswaki atumia dawa akaona harufu imekata basi hapo ni sawa anaweza kuhudhuria msikitini kadhalik yustaabu almashu ila almasajid inapendekezwa mtu sunna kutembea kwa miguu kwenda msikitini katika hadithi ya Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة mtu mmoja wa kiansari nyumba yake ilikuwa iko mbali pale Madina ndio nyumba iliyokuwa mbali zaidi na msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam akawa huyu bwana anahudhuria swala la mtume sallallahu alaihi wasallam wale masahaba wengine wamuonee uzito kwa nini wewe bana wakaa mbali lazima uje huku na kwa nini usinunue kipando ukanunua punda ukawa waja naye watembea kwa mguu kutoka kule mpaka huku kwa sababu atakusaidia joto jua kali kama tunavyofahamika katika miji ile wanamwambia wenzie kadhalika katika ardhi katika kutembea pia mtu aweza kunusurika na mambo mengi jawabu huyu bwana jambo lika walipomwambia likafika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza yeye aliwaambia anafanya hivyo kwa kutarajia ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alayhi wasallam katika jawabu kile anachokitarajia katika malipo katika riwaya nyingine imekuja qad jamaa Allah laka dhalika kullahu Allah amekusanyia wewe yote unayotaka inna laka ma mahtasabt utapata wewe kile unachokitarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala sasa ategemea miji na miji na mahali yani haiambiwi hivi mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna alikuwa akienda kuswali Idi hajawahi kupanda kipando wala kwenye kuzika hajawahi kupanda kipando lakini sategemea miji ya watu ilivyokuwa na sehemu namna zilivyo kwetu tukizungumza hivi e, isionekane kwamba kila wakati na kila mahali panaweza pakatumika jambo kama hilo kuna baadhi ya sehemu ni ngumu kufanya kufanya hivyo kadhalika watu kuwahi mapema msikitini kwa ajili ya kuswali jamaa maalasaf watu wengi wanachelewa swala ya jamaa inawezekana mtu anaishi mahali amezungukwa na misikiti mitatu minne lakini swala ya jamaa anakosa bali aweza kukosa swala ya jamaa ya alfajiri akakosa swala ya jamaa ya alasr hafidhu ala lsalawat والصلاة الوسطى kauli yenye nguvu kwa wanachuoni ya salatu al-wusta ni salatu al-asr lakini mtu anaweza kukosa jamaa na kuna watu washazoea kuswali peke yao mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira asema law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu law watu angelijua ujira na malipo yanopatikana kwa ku, kwa katika adhana kuadhini na kuhudhuria safu ya kwanza asafu la awwal na ikawa haiwezekani kuvipata vitu hivyo isipokuwa kwa kupiga kura labda mpigie kura ndio mtu asimame mmeshashindana mko watu wengi watu wote safu ya kwanza sasa mpigia kura yule ambaye atashinda asimame pale au yule atakayeshinda aadhini ikawa mpaka lifanyike hilo basi wangeli wangelipiga kura lau wangelijua na ndio maana vitu hivyo huwezi kumtanguliza mtu haiwezekani mtu umesimama huyu uko safu ya kwanza umewahi mtu mwingine yuko nyuma wewe ukarudi nyuma kama anapita yeye bwana safu ya kwanza ah, hayo mambo mambo hayo watu hawatangulizani kama hivyo hayo mambo ya watu kushindana wewe ushafika pale umewahi ndio umewahi si mahali kwamba uweza mpisha mpisha mtu mwingine ukamwambia asimame pale hapana basi watu wangelifanya hivyo kadhalika mtu kwenda msikitini almashu ila salabi bi khushu'in wa sakina mtu kwenda kwa utulivu kama katika hadithi kuja katika sahih al-bukhari na sahih muslim hadithi ya abu huraira wa mtume sallallahu alayhi wasallam asema idha sami'tumul iqama mtakaposikia iqama yakimiwa sala famshu ila sala wa alaykum bis sakina iendeeni sala na hali ya kuwa imewafunika nyinyi sakina utulivu mwende pole pole sio mtu ukisikia imamu amerukuu ame, waanza kusikika tangu huko afunga breki zako kwenye basikeli au gari ili ujulikane mara ukitembea watembea kwa nguvu imamu ya kusubiri mara unatoka kwenye udhu untia udhu waje mbio weza ukaanguka bure na swala ukaikosa pia hmm? njoo kwa sakina lau upo karibu umekaribia kweli weza kukaza mwendo kidogo ukaingia katika safu kama wanavyosema wanachuoni lakini mtu alikuwa utulivu katika katika swala walwaqar wala tusri'u wala msifanye haraka haraka katika kwenda kwenu fama adraktum fasallu mtachokikuta swalini pamoja na imamu kama amepata raka ya pili raka ya tatu swalini wama fatakum faatimbu na kile kilichowafutu kimewapita katika raka mtakamilisha mtakamilisha kadhalik dhikru duaa almaathur الوارد في ذلك عند الذهاب إلى المسجد كنا ذكر ندعى امثبيتكم توم صلى الله عليه وسلم امتوا أصوم وقتنا كنا مسكتين امتوا نومب نور اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا امتوا نومب نور katika sehemu mbali mbali ya viungo wanawachuoni wanataja sababu kwa nini mtu aombe nuru katika viungo vyake na katika kwenda kwake wanasema muradi wake ni Allah subhanahu wa ta'ala amuonyeshe haki ambainishie haki na amuongoze katika ile haki ambayo atamuonyesha Allah amuonyeshe haki na amuongoze katika ile haki ambayo atamuonyesha akaomba nuru katika moyo wake akaomba nuru katika ulimi wake akaomba nuru katika masikio yake usikivu wake akaomba nuru katika macho yake nuru mbele yake na nyuma yake juu yake chini yake amuomba Allah hivi amuonyeshe haki na amruzuku kuifuata haki hiyo kadhalik kumekuja katazo la mtu kutofanya tashbik annahyu an tashbik al-asabi na hiyo ina sura nne katazo la sisi tuwazungumza sasa cha Tanzania tukisoma kupachanisha vidole yani vidole vyako kuingiza baadhi yako kwenye baadhi nyingine ndio tashbik al-asabi katazo hilo sehemu ya kwanza ni mtu anapokuwa ameshatawadha anakwenda msikitini kwa hadithi ya Ka'b bin Ujra radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في الصلاة فإنه في صلاة kwa hiyo imekuwa katazo mtu atakapotawadha na akafanya vizuri udhu wake akatoka hakuna anachokusudia isipokuwa kwenda msikitini asipachanishe vidole vyake asifanye tashbiki ya vidole vyake kana ameingiza vidole vingi hivi mkono huu kwenye mkono mwingine naeleweka hiyo fanye hiyo ni sehemu ya kwanza kadhalika sehemu ya pili idha kana في المسجد ينتظر الصلاة هذا كبقوة يكون ناني يمسكيتي سبري صالة لدى مكوجة أمسوالي قبلية أنا سبري إقامة صالة قميوه فيها بالمكوجة كتازو والحديث آه، رواه ابن خزيمة في صحيح كذلك الإمام حاكم آه، آه، الحاكم كتك حديث أبو هريرة إذا توضى أحدكم في بيتي ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقول هكذا وشبك بين أصابعه أتكبت يوذ مجوين وتكبت واذا akaenda مسكتيني mtu huyo anakuwa yupo katika swala mpaka arudi nyumbani kwake kwa hiyo asije akapachanisha vidole vyake wakati amekaa anasubiri swala akiswali sunna kama katika hadithi nyingine ilivyokuja malaika wanamwambia khair kwa sababu yeye yuko katika swala sehemu ya tatu imekuja hii ndani ya swala mtu hawezi kufanya hivyo akiwa ndani ya swala sehemu ya nne wengine wasa baada ya salamu wasifanye lakini imethibiti wanachuoni wasema hapana mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kufanya si kwa dharura fulani wengine wasema alifanya kwa ajili ya dharura kwa hiyo hata mtu atapomaliza swala mpaka atoke nje ya msikiti na wengine wasema hapana ni mutlaq au kuna haja au hakuna haja lakini baada ya swala hakuna neno akifanya hivyo kadhalik wakati mtu anapotaka kuingia msikitini kuna dua imethibiti mtu atakiwa aisome Allahumma ftah li abwaba rahmatik na kitoka Allahumma inni as'aluka min fadlik muislamu ni maneno anaweza kuhifadhi dakika kadhaa tu lakini zikana mtu asishughulike na jambo hilo hadith katika sahihi muslim Allahumma aftah li abwaab rahmatik maneno machache kabisa mtu aweza kuhifadhi wakati anapotaka kuingia msikitini yuko nje ya msikiti na akitoka akishotoka nje Allahumma inni as'aluka min fadlik wakati wa kuingia namuomba Allah amfungulie milango ya rehma katika kutekeleza ibada atakabali ibada yake mkubalie na anapotoka anamuomba Allah fadhlahu fadhila zake huko nje katika mihangaiko yake eh, Allah subhanahu wa ta'ala kama vile kwenye Qur'ani wasalu Allah min fadli muombeni Allah katika fadhila zake na zipo eh, dua nyingine za kusoma a'udhu billahi al-azim وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم mtu akisoma dua hii shaitani huwa anasema hufidha minni saira al-yawm mtu huyu amekingwa na mimi siku yake yote ya leo siwezi kumfanya kitu amesoma dua hiyo wakati kuingia msikitini shetani saa ishamkosa leo atakusubiri kesho sasa kwa hiyo bila shaka ikiwa mwenendo wako ni sababu pia ya mtu kukingwa na e, mambo mengi katika waswasa wa ashaitani kadhalika katika sunna na kuna mambo muhimu ya kudhibiti mambo manne au matano ni mtu inda samai al-adhan wakati anaposikia adhana jambo la kwanza mtu aseme kama anavyosema muadhin kwa maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mtu mwenye kusikia adhan isipokuwa katika hayya ala salah na hayya ala falah atasema la haula wala quwwata illa billah ili ni jambo la kwanza kumfuatisha muadhini ikimalizika adhana mtu yusalli ala nabii sallallahu alaihi wasallam jambo la pili katika hadithi يا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقمتم صلى الله عليه وسلم قال أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن وحده لا شريك له وأشهد أن وأن محمدا عبده ورسوله أكتوى شهادة كوانزا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله raditu وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا غفر له ذنبه أتسمحه وهي ما ذنبياك أكسم من نهاية ألف كنا كم صلي يمتوم صلى الله عليه وسلم كي كنا كتوى بعد أذانا وكشيتك أذانا كنا كتوى شهادة كذلك كنا كم صلي يمتوم صلى الله عليه وسلم جنبلا تاتو تتك حديث نجين يمكو جايبو حديث يعني بوكي الإمام مسلم يا عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنه كما إيه amemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema idha sami'tumul muadhdhin mtakapomsikia muadhini faqulu mithla ma yaqul semeni mfano anavyosema thumma salu sallu alayya kisha nisalieni mimi kwa hiyo jambo lingine hilo kuna kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalik kumwombea mtume alwasila allahumma eh, رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته من يكسيما من نهايه حلت له شفاعتي يوم القيامة mtume صلى الله عليه وسلم asema hivyo mtu huyo imemwajibikia yeye yatampata yeye maombezi yangu mimi uombezi wangu mimi siku ya kiyama na yeye utampata katika nitakaoombea yeye pia yumo katika watu ambao watapata uombezi wangu siku ya kiyama angalia maneno mepesi mtu anaweza kusema lakini tunaweza kusikia adhana hajamfuatisha mwadhini hajaitikia haji chochote hatia story mpaka panakimiwa yeye ndio anaenda kutawadha sasa watu wakimu yeye ndio anaenda kutawadha akija mkosa rakaa mbili wala hana neno adhuhuri alasiri maisha yake yako hivyo lakini angalia mambo haya matano fadhila ngapi mtu amezikosa katika katika swala hili kadhalika mtu kuomba dua baada tu ya adhana kuna dua inakubaliwa kwa haraka baina ya adhana na iqama ili swali lingine na kuna dua baada tu ya adhana mtu anaomba baada ya kumalizika adhana akaomba dua katika ile hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam iliyo katika sunani ya Abi Daud wasahahu al-Albani rahimahullahu ta'ala Sheikh al-Albani amesahihisha kwamba mmoja katika masahaba alimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam hawa waadhini wanatupita sisi kwa fadhila mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia qul kama yaqulun sema kama wanavyosema fa idha intahaita ukishamaliza fasal tu'ta omba utapewa utajibiwa baada tu ya adhana ukishamaliza kuitikia yale tuliyosema omba dua unayotaka alafu kuna swali lingine baina ya adhana na iqama dua pia na kubaliwa baina ya adhana kikitambo cha baina ya adhana na iqama hii ni hili swali lingine lakini kuna baada tu ya adhana fa idha intahait ukimaliza tu omba dua unachotaka utapewa kadhalik yustahabu الإكثار في المسجد من, من ذكر الله ta'ala mtu kukithirisha adhkar unapokuwa huko ndani ya msikiti na ndani ya Qur'ani kuna aya moja imekuja imetaja mambo mawili ambayo ndio mkusanyiko wa adabu za msikiti katika surati an-nur Allah subhanahu wa ta'ala anasema fi buyutin fi buyutin adhina Allahu أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال كتك تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ألف سيما أن ترفع ويذكر من بمويريا أن ترفع كتكوزه أي لو لأبيت لك ونزيها الله نور السماوات كي في بيوت زل مصباح زيبو كتك نيومبا أنبازه أذن الله الله سبحانه وتعالى أم أميامرش كتك نبهيز أذن الله أن ترفع زي زتكوز إذو نبه ويذكر فيها اسمه نلتاجه مجنالاك واتهم ذكور الله شخ السعدي رحمه الله كتك تفسير يقسم هذان مجموع أحكام المساجد من بهاي مويل لهم كسانيك وأحكام ذا ذا مسكيتي fayadkhulu fi raf'iha itaingia katika ku, ku, ku, kutukuza nyumba za Allah kutukuza misikiti itakusanya katika jambo hilo binauha kuijenga ile misikiti wakansuha na kuisafisha misikiti kama kufagia watandhifuha na kuisafisha pia minan najasa wal adha kuondoa najisi kuondoa uchafu yote anturfaa inaingia kwamba umeutukuza msikiti umeona uchafu kwa ukuta au ukafagia inaingia katika hilo wasaunuha min almajanin na kuitunza misikiti kutokana na wenda wazimu wasiingie wakachafua wasibian na watoto wadogo alladhina la yataharrazuna anin najasa ambao hawawezi kujichunga na najisi pia kuwazuia watu ambao waweza kuchafua yeye mwenyewe alikuwa na najisi wala hajali akaharibu msikiti yote hiyo anturfa kadhalika wa anil kuichunga misikiti na makufar usiingie wa antusana anil lagwi fiha na kuilinda misikiti pasifanyike mambo ya upuuzi ndani yake wa raful aswati bighairi dhikrillah kunyanyua sauti bila kumdhukuru Allah kama wafanya watu bid'a na wengine katika katika misikiti hiyo anturfa ويذكر فيها اسمه نلتاجه هو مجن لك الله يدخل في ذلك الصلاة كلها كتاجه جن لك الله إن ينجي صلاة زوت كصالي فراضنا سنة كما أميتاجه جن لا الله وتعلم العلم وتعليمه يفوز علم نكفندشة كيما إمامه نواسمميز ومسكيتي katika mambo ambayo wanatakiwa katika kutendea kazi aya hii kutaja jina la Allah kuwe misikiti ina taalim watu wanasoma Qur'an watu wanafundisha swala wanarekebishwa wana, wana mtu anakosolewa udhu wake na mambo mbalimbali yanayohusu dini yake hutuba za Jumaa zinazotolewa Jumaat ziwe zinatoa maelekezo kwa watu katika dini yao na mfano wa mambo kama hayo qiraatul Qur'an at-tasbih التهليل وغيره min anwa'i dhikr kwa hiyo utakuta aya hii imekusanya nini adab ahkam zinazohusiana na misikiti kwa hiyo kule nimetaja suala la kuleta adhkar katika misikiti kusoma Qur'ani watu wasiwe ni sehemu ya story e, eh, wamkaa wati story wakizungumza hili wamsema hili mpaka panakimiwa kaeni someni Hem mwambie mtu tufanye muraja wewe soma mpaka hapa na wewe tusoma mpaka hapa mpaka pakimina. Mtakuwa mmesoma Qur'ani. Ni vizuri. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi inda Muslim حديث أبو ريدة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المساجد لما بنيت له نرواية نجينة إنما هي لذكر الله عز وجل wasalati wa qiraati alquran misikiti imejengwa kwa lengo lile ambalo imejengewa ina malengo yake maelewana misikiti na malengo yake imejengewa hivyo misikiti alafu riwaya nyingine yasema kwa ajili ya swala kwa ajili ya kusoma Qur'ani na mfano kama wengine huzungumza siasa humo pia wana malengo wenyewe sijui malengo gani kwenye mambo hayo maana yake sijui watakawafanye nini yeye yaani anataka afanye kitu gani kikubwa mpaka kimpango ndani ya msikiti? Sijui anataka afanye kitu gani. Na kati dini watu hawajui. Na dini ndio inawapa izza. Kana man madha min ulamaina yaqulun Alimamu Zuhri rahimahullah anasema wanawachuoni wetu waliotangulia huko walikuwa wanasema at-tamassuku bisunnati najatun kushikamana na sunna ndio kuna kuokoa kuokoka kuongozwa na kila kitu mtu akishikamana na dini walilmu yukbadu qabdan sari'an na elimu inaondoshwa kuondoshwa kwa haraka sana yenyakuliwa fanashu lilmi kuinyanyua ilmu ikawa juu watu wanaitukuza katika majumba yao elimu ya dini katika misikiti ndio thabatu dini wa dunia ndio kubakia mtu kumiliki dini dunia yenu pia mtaipata kwa sababu mmenyanyua ilmu na sunna watu wakajua adabu watoto wakawajua wazazi wao kupitia Qur'an na sunna wakajua kwamba huyu baba yangu kuna haki zake ni kadha wa kadha watu wakajua biashara zao watauza vipi watanunua vipi watakopeshana vipi watu wainyanyue sunna na hayo yanafanyika katika nini misikiti kwa hiyo lazima jambo la تعليم ليوب كذلك آداب متقصلي ركعتين بل ما يلكزو يمتوم صلى الله عليه وسلم أنا سيما كتك حديث يا قتادة أنا سيما يمتوم صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس أسكاي أكين يتكبو ينجي موجين ومسكدين أسكاي حتى يركع ركعتين بل يمتوم صلى الله عليه وسلم كتك خطبة أمي ممني وصحابة سليك لغطفان يا سليك قم akamwambia simame akasali rakaa mbili labda wanachuoni wanasema ikiwa kama hivyo mtu amekuja ameona kwa muda wa ikama tayari kama imamu ashatangulia mtu hawezi kuanzisha swala tasimama subiri baki mimi au jumaa anaona khatibu teremka katika mimbari huko mshoni kweli aweza ku, asiingie katika katika swala lakini mtu asali tahiyatu almasjid huo ndio taratibu wa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika annahyu an bai'i anil bai'i washira kuuza na kununua na hili watu wa kisasa wanaweza kutumia kwenye simu mtu dukani antoka nkuja hapa amwacha mtu kuna amwambia amekuja mtu fulani anasema labda kitu fulani kinauzwa shilingi 200 au 300 sema ye kama 200 asema anataka atoe shilingi 170 mfano wewe ukamjibu kwenye message muuzie tayari umeuza kuna watu wengine wanatume msikitini kwa kutuma message kitu kununua na utanuzia shilingi ngapi anamuuliza utanuzia shilingi ngapi anambia ah, basi itabidi uongeze 200 haya sawa nitaongeza 200 na mtuma kijana je kulipa wanunua pale watu wafanya hivyo wanauziana mtu aona kwamba labda akitumia simu labda akizungumza kwa mdomo wake ndio amekatazwa lakini akitumia kama kuandika message eh hakuna neno la au kwenye kwenye kwa njia ya WhatsApp watu wajichunge na hilo limekuja katazo bali mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi iliyotaja Imam Tirmidhi rahimahullah hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu idha ra'aytum man yabi'u au yabta'u fil fil masjid faqulu la arba Allah tijaratak mtu auza anunua msikitini yani mwambie Allah sikupe faida biashara yako na upate hasara mwambie hivyo hata kama rafiki yako mwambie ndo mtume mkwambia mwambie hivyo lakini mwelekeze sio tumuelekeze lakini mwambie ukimwona mtu anafanya hivyo mwambie usipate kitu katika biashara yako na ile hadithi nyingine eh, alitaja Imam Muslim katika sahihi yake pia Abu Huraira man sami'a rajulan yanshudu dhalatan huyo anatangaza kitu kilichopotea msikitini kitu kilichopotea fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alayka Allah sikirejeshi kitu usikipate tena mtangaza hmm? kitu chake kitu kimepotea fa innal masajida lam tubna lihadha misikiti haikujengewa kwa jambo hilo halimo hilo katika malengo yaliyojengewa msikiti hilo hakuna kadhalika hili la biashara kuna watu wanavaa nguo nembo fulani mtu aweza kuvaa nguo yake kaambiwa kwamba pata unga safi wa sembe mtu amevaa lakini imeandikwa mgongoni mtangazo la biashara kwa sababu wale waliotengeneza ni tangazo labda watavaa watu wao wanaofanya kazi kwenye kampuni yao au wata, katika, katika shirika lile au huko nje watu kutangaza ile biashara mtu akavaa nguo kuna andiko la biashara limeandikwa kitu fulani kina kina kia, watu wanakifanya nini wanakina, wanakinadi waita vipi wanakifanya nini promotion sio eh ni sawa sawa haya mtu amevaa nguo yake huko haifai hivyo na nguo nyingi watu vaa mfano wa hizo eh al nawawi rahimahullahu ta'ala anasema yambaghi liljalis fi inatakikana kwa mtu aliyekaa ndani ya msikiti an ya'mura bima yarahu min almaruf amrishe jambo jema analoliona kama kuna kitu cha kuamrisha amrishe kama kumwelekeza mtu fanya kitu fulani mfano muone mtu anaswali katikati hapa anaswali na unajua kwamba anatakiwa kufanya nini sutra basi akimaliza mwambie ingekuwa watu wakati wa afya ya kielimu ungemchukua ukamsogeza mbele kale ufanye Umar bin Khattab akiweza msogeze ikawa vita sasa subiri amalize mwambie kwa uzuri kwamba ukiswali tena atakiwa usogee sehemu ya sutra kama kwenye ukuta una anikaa msikitini alimamu nayo rahimahullah sema ukiona jambo je mwelekeze mtu sisi tuna tatizo hilo mtu humuelekezi afu enda mwambie mtu mwingine ah muona mtu pale anaswali mtihani kweli wala jasali katika sutra faida nini nini faida yake sasa na ashakwenda kadhalika anasema wayanha amma yarahu min almunkar na akataze munkar anouona na ndio maana tuwapinga baadhi ya dawa wanazofanya baadhi ya watu aweza kwenda msikitini waambiwa katika adabu za kundi letu usitaje aibu pale ulipokwenda basi unkwenda kufanya nini maana utaona mambo ya kuudhi yako kinyume na dini na utakuyasema sasa hata kuona jambo la haramu na jambo la bid'a linafanyika muite imamu mnasii mwambie mwambie jambo kadha wa kadha wa kadha sasa waambie watu msikizi sawa nitawaeleza na watu si wapinzani waislamu asli kwa sababu watu wasingekaa kusikiliza isipokuwa watakawasikie maneno ya Mola wao na Mtume sallallahu alaihi wasallam muelekeze mtu inawezekana yeye hajui ndio maana amefanya hivyo kwa hiyo anatoa nasaha kwamba mtu afanye hivyo mtu afanye afanye jambo hili ikiwa mtu nje ya msikiti pia mtu namuelekeza jambo la dini je ndani ya msikiti na kumkataza jambo ambalo ni ovu nasallallahu اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا